гаворкі цяпер сталі выразнымі і нават як бы трывожнымі усе здагадкі былі адкіненым усё было вядомым і даўно вырашаным бо ўсе бачылі як па поўдні Ганна прыехала да бацькі фурман які прывёз яе заехаў у двор і папасваў там каня больш гадзінай а пасля выехаў. Нават нейкімі як бы сакрэтнымі сталі гаворкі. Вестка абляцела ўсіх, і от тады Вашыновічыха пайшла да барановічавых пазычыць сіта, муку прасеять. Дзень добры, добра здароўе, як маецеся. <coughs> Дякуй, як вы? жывом паволі, што ад ганны чуваць, ці здарова хаця можа пісала што. Барановичиха злосна паглядзела на вашыновичиху і адказала: «Нчога Ганна здарова, сёння прыехала ў госці, Ці бач? Але ці надоўга ж? Можа, до конца зімы, бо Андрей паехаў у вялікі горад давучвацца, дык пакуль там асталюецца, тое ды сёй <gasps> бачыш ты давучвацца паехаў, но ну няхай Бог памагае, як жа хаця выглядае Ганна, як маецца. Ганна выйшла ў кухню. Твар яе трошки зблажэла ад таго, як быў раней, трохі на ім ляжалі сляды, здарожанасці. Усмешка яе была ціхаю, задумёнаю, адзнакі нейкай новай невыразнай сталасці былі ў постаці яе. Дзень добры цётачка, Дзень добры дачушка, як жа гадуешся, добра. Трошки поблажэла. Маці растлумачыла гэта з дарогі, Вашыновичиха досканала обгледзела Ганну, попытала, колькі каштавала гэтая сукенка, што на ёй выказала думку, што мусіць улетку яна зліняе, і забыўшыся прасіта пайшла дадому, дзе чакала яе сабастыяніха. Выразна не відаць яшчэ, але мусіць такі загрубела Ганна, Мусіць такі ўжо. А наколькі прыехала? Кажуць, што да вясны. Ну, а там вясной будуць гаварыць, што да зімы засталася ў бацькі. Як табе суседка здаецца? Будзем бачыць. І тут пачалася доўгая гаворка, полная здагадак усмешак а пасля вашыновичиха успомніла бледны здарожаны твар ганны яе сталасць і спакойны зірк ласкавых вачэй і змоўкла успомніла абед на яе вяселлі сваёўство і сказала савастаянніся от мы гаворым а хто яго ведае што там у іх робіцца у чужую душу не залезеш. Але яно відаць, нічога не відаць яшчэ. Ці ж гэта ёсць так, каб адпраўляў да бацькі жонку, пажыўшы з ёю гэтак мала. А ты падумай, хіба за гэта такі кароткі час могуць яны разлучвацца, каб скажам хоць праз год якім цяперашнім светам можа ўсё быць ну, не ва ўсіх ты дай Божа каб усё было добра як бы я гэта благога ім жадаю дзівачка ты суседка от паглядзі што пад вясну яна паедзе ы дай Божа я ж тут Богу душою невінна і пайшла на злосна гледзячы на вашыновичуху а дома суседкам гаварыла мусіць са ўсім Ганна прыехала бо вашыновичыха вельмі ж стараецца давесці што пад вясну паедзе вядома нейкая тётка яна ёй даводіцца на яе месцы я гэта гаварыла б Так что тут так ўсё ясна і вядома, няма чаго больш гаварыць. Аднак прагаварылі да самага цямна, а вечарам, управіўшыся дома, сышліся зноў гаварыць. А Ганна, тады, як пайшла з хаты Вашыновічыха, адышлася да акна і глядзела ёй услед. Радасная трывога апаноўвала яе як ехала яна сюды, маўчаў паабапал дарогі хваёвы лес. Адлежная сінь стаяла над ім. Пахнуў мокры мох, ледзяніўся ядловец кроплямі вады. І гэтакая цішыня і спакой, безутрапёнасць панавалі паабапал дарогі. Хата як бы змяніла твар свой. Усё было такім самым і не такім. Над печкаю вісела пазвязваная ёю ж самою некалі ўвосені цыбуля. Сухое калі ў ё вяргіні тырчэла перад вокнамі на вуліцы в агародчыку над абледзянелым снегам. Вехрастая страха суседняй хаты на другім баку вуліцы нагадвала выгляд ветранага дня. Яна заўважыла, што бацька з нейкім непаразуменнем маўкліва паглядзеў у вочы ёй. Госця прыехала. Раздзявайся ж, можа, змерзла, едучы. Не, сёння цёпла а маці адразу заклапацілася і заплакала поблажела трохі Чым жа цябе і частаваць госцейка моя Ты ж тут кагадзе сама гаспадыняю была і пачала ставіць усяго на стол Абы хаця ела ты пасля ўсё гаварыла все асцярожна распытывала б А тут усялякія гаворкі пайшлі плёткі ходзяць. Каб толькі чула ты, што гавораць. Бацька, грэючы руки каля печы перабіў, ад пакінь ты. Мала што менцяць языкамі. Няхай сабе горлаў не пазатыкаеш. Дык няхай сабе лишь вельмі крыўдна. Чорт іх бяры. А што гавораць, мама? Ды вот гавораць, і доўга гаварыла маці. Выцірала рогам хусткі слёзы, непакоілася, што Ганна мала есть. Ты ж зусім схуднееш, дачушка, калі будзеш гэтак есці. Бацька, не адыходзячы ад печы, сказаў: « Ну няхай сабе яна здарожылася, няхай адпачне, тады будзе есці. То хіба ты ляж паспі трохі ночы пасплю, хоць пагавару з вами. Пасля думала ўсё пра гэтыя гаворкі. Непрыемна было, нядобра. І непрыхільнасць нейкая была да вашыновічыхі, калі прыйшла тая і пачала распытваць. Пад вечар пайшла з мацерай у гумнон набіраць мякіну дастала мацеры з пограба буракоў. Пасля засталася адна на прыгуменні. Ішоў сіні змрок з поля. На агародах сінеў снег, Каля гумна на ўзмешку растаў за адлігу снег, Гка і стужка зямлі чарнела каля самай сцяны. Каліва травы жаўцела з-пад снегу, нізенькая, сашчыпаная птушкамі. Ганна стаяла адна, глядзела ў сінь белых прастораў. Вечарам у хацю пачала гаспадарыць, давяла матку да слёз. Вот і добра, што ты пайшла замуж, а ўсё ж, хто яго ведае, Што вы, мама, На чорта вы верыце гэтым плёткам? мяне ж злость бярэ ну на что гэта вам не про гэта я была от дома за гаспадыню гэта одно гостцею стала і добра яно і горна неяк мне старой гэта что гавора дык добра бацька кажа горлаў не позатыкаешь абы одно няправда была ўсё гэта а Тады Ганна разлавалася: « Не гаварыце, мама больш гэтага. Ліха ведае, якою дурною выдумкаю мучыць і сябе і мяне. Маці пачала ставіць на стол вячэру. Адчуванне прытульнасці грэла ганне на сэрца. Брат жартаваў, смяяўся, гаварыў з бацькам, абседцы з жытняй салому, у якую занадта шмат пушчана было канюшыны. Ганін сказаў: « От я тебе заўтра сечку рэзаць пастаўлю. А яна адказала таксама жартам: А чаму? Пайду і буду рэзаць. Маці не зразумела жарт, куды ты пойдзеш, Нарэжу тебе з цябе. Бацька засмяяўся, устав апрануўся, пайшоў з ліхтарняю глядзець коней, кашляў, ходзячы па двары. Хіба ты, Ганна, спать лажыся. Пасяджу, адпачывай, Я не ўтамілася, здарожылася, сама ж казала: « Ай, нічога. Хацелася ёй узяцца за якую-небудзь работу дзе гэта скрынка гэтая з-пад лавы дзелася, што вяргіню на зіму ў ее выкопваем. Вынеслі недзе на двор, А вяргіня забыліся выкапаць. Не ў галаве было, то сёе, то тое забыліся. От бывала, як ты глядзела. Чаму ж вы? Яна ж змерзла, Ну что ты зробіш? Пайшла з кухні ў цёмную хату. Падышла да акна. У агародчыку на змрочным снезе чарнела каліўё мерзлай вяргінім.